กาเจรเตสิบานาทีสำหรบคงทีเพราะมื่คืนก็พูดเยอะแล้วตันเช้าก็ไม่มีอะไรพูดเยอะถามข่าวนิดหน่อยไปทำบุญกันหรือยังเห็นท่ไหนทำบุญแต่อาหาร I was asking, have you, have you come here to make merit? Have you done, have you made some acts of merit this morning yet? And if you think it's just offering food, then that's, that's not enough making merit also means to, to follow your ทำบุญแล้วพี่ใช่ไหมหลวงปู่พาดูบุญพาดูสวรรค์ บุญคืออาหารใจก็คือตามนู่น ไม่ใช่ทำบุญนั่นเรียกว่าถ้าไม่เข้าใจเรียกว่าทำบาป So I w i l l explain about making v e r y correctly, uh, offering uh, the material requisites like like food or just, giving of dharma, uh, making merit is like looking, watching your mind, watching the breath. ทำบุญทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งไม่มีความโลภไม่มีความอยากเห็นไหมคุณเจนสบายดีไหม When we watch the breath like this, we make our mind peaceful, we make the mind happy, peaceful, and uh, we don't have any craving desires for anything. Is, have you seen it just a moment ago? Mm. อยู่ทางด้านข้างนู่นถ้าไม่เข้าใจถ้าทำไม่เป็น ถวายไม่เป็น รับไม่เป็น ฉันไม่เป็น เป็นบาป If you don't know this correctly and the principles of offering, then then it can be an unskillful action, but you have to know it correctly in order for it to be skillful. พูดอยู่เมืองไทยหรอเมืองนี้คงไม่มีบาป This is more the case in Thailand. People tend to overdo it with uh, offering too much food and not so much here. พอเมืองไทยเวลาตักอาหารจะเต็มปากก็ไม่ยอมหยุด In Thailand, when monks go out with their arms bows and people keep putting more and more food in it, they, they don't know when to stop. ฉันก็ไม่หมดไปเท ให้เข้าใจมาวัดมาทำบุญ When we come to the to the monastery, it's, it's to make merit. ทำบุญอาหารใจดูใจแต่งใจรักษาใจเมื่อกี้นี่เป็นยังไงรักษาง่ายไหมแต่งง่ายไหมเลี้ยงง่ายไหมอาหารใจไม่ได้ซื้อ It's like providing nourishment or the good food for the mind. It's something that we can do for free. You don't เป็นยังไงล่ะอาหารกายมันยุ่งยาก บางคนทำตั้งแต่เมื่อวานนี่ The food for the body is, is difficult, it's complicated. Some people have to stay up all night and cook all night. นั่นแหละเข้าใจไหมคนเราชอบยุ่ง คนเราชอบยุ่ง It's because you know many people people in the world generally are very busy with these things. ในเมืองไทยนะยุ่งแล้วไม่พอซื้อหมามายุ่งด้วยอี people are very busy with their lives, and if, if uh, they are busy enough, they'll buy a dog as a pet and, and be even more busy. เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจไปวัดไปทำบุญได้กาบงามได้กาบบูชาอิมินาสกาเลนะเสียงดังๆแล้วก็ได้ทำบุญด้วยคนเงียบสงบ So when we come to the monastery like this, uh, you can bow out their respects to the Buddha, do uh, some chanting, and then with this sense of re- inner restraint, restraint of your body, speech, and mind, then be quiet and still. เข้าใจไหมไปวัดไปปิดหูใส่หัวปิดตาสองข้างปิดปากได้บ้างแล้วนั่งทำบุญ Like sitting down on the floor, putting your hands forward in, in the lap, and meditation. This is what you mean by merit. ให้พยายามสนใจเรื่องทำบุญในรักษาใจสังขารร่างกายของเราก้อนนี้เรื่องเท่าไรแต่เท่าไรรักษาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตาย it's very important to learn how to look after the mind and give good supporting nourishment for the mind because with the body we, we cannot win and the body no matter how well we look after it it's going to age and get old and break up พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่ร่วงรับไปแล้ว เอาอะไรไปด้วย ผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไปรักไม่ได้ เวลาแต่งแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังยุ่ง from this conditioned things this this body you know, that we have <clears throat> it's, it's a lot of trouble to look after it try to make it nice and beautiful but in the end we cannot take any of it with us like our our ancestors parents grandparents when they passed away couldn't take anything with them นะเพราะฉะนั้นตัวสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นนรก อยากให้รู้ใจสวรรค์ในอกนรกอยู่ที่ใจอยากให้รู้ใจอยากให้แต่งใจอยากให้รักษาใจ อาหารใจไม่ได้ซื้อใจพาไปสวรรค์พาไปนิพพานได้ So when we look look inside our mind, we can find either heaven or hell. It's it's arises in the same place, so we have to look look after the mind very well, so it's peaceful and then, then it's like the, what we call heaven. หลวงพ่อว่า เมื่อคืนนี้ไม่มีคำถามบอกว่าให้นั่งตลอดคืนจนถึงปัจจุบันนี้มีใครนั่งได้ไหมล่ะ Like as I was saying last night u h after the meditation, after the talk, if you can sit all through the night, did anybody sit all through the night until this morning? Nobody can do it, so people kind of fall into the hell realms and not, they never see the heaven. s ฝากไว้ให้ออกคนได้ชมลูกหลานที่สนอกสนใจมาวัดทำบุญทำทานทำทานทำบุญอย่าลืมคำว่าทำบุญบุญพาไปสวรรค์พาไปนิพพานได้ บาปพาไปนรกอย่าพากันทำบาปเข้าวัดอยากให้ทำบุญถ้าทำบุญที่วัดไม่ได้อยู่ที่บ้านวันเกิดวันสำคัญของเราพาลูกพาหลานพาพ่อพาครนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก So, um, so I would encourage people to come, when you come to the monastery, make sure you understand this principle correctly so you don't do things unskillfully and you have to make merit and uh, that means looking after the mind and watching your breath. If you can't do it here in the monastery, you can even do it at your own home if you have your occasion of your birthday or any important the breath? What's the mind? Hmm. If we don't learn how to uh, watch our mind, develop our mind, and look after the mind during this very life, while we still have this life, this body, then it will be difficult after we pass away. ด้วยนาคุณกุศลตักคนได้สงสารได้สิพี่น้องตลอดท่างพระเจ้าประสงค์ได้มารวมกันขอคนได้จงได้มารวมกันทำทานทำบุญด้วยเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำดังนี้บุญกุศลคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม งประกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอ blessing for all of you to realize the fruits of good actions and realize n i a n a ให้พรเล actually uh, in uh, the village of Cockthorne near Gatwick Airport this afternoon. So this is a good opportunity for us all to pay our respects to him, to uh, say, express our gratitude and to say farewell.